السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد وبين wa tukufu إسلام baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala, vile vile kumsalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na kukumbushana na kuelimishana, kuelezana ile misingi na aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Bado tuko katika kumwelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam tulipata mtume sallallahu alaihi wasallama yeye ni mtume wa ulimwengu mzima ambaye ametumilizwa kwa watu majini naye ndiyo mtume wa mwisho hakuna mtume mwingine ambaye atakayekuja baada ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tukapata yeye ni bashiran ni nadhiran ni da'iyan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira vile vile tukiendelea ni kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yakulu alulama ahlu sunna ya'lamuna annahu a'lamul khalqi wa asdaquhum wa ansahuhum wa a'zamuhum bayana ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama ndio mjuzi wa viumbe yani hakuna katika umma huu ambaye anajua zaidi dini hii ya Uislamu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallama yeye ndiyo mjuzi zaidi kuliko Waislamu wowote, kuliko watu wowote katika ulimwengu huu. Katika sahihi al-Bukhari imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba zake inna atqakum wa a'lamakum billahi ana hakika mcha Mungu zaidi na yule ambaye ni mjuzi zaidi ni mimi hapa awaambia maswahaba zake yeye ndio mcha Mungu zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam vyovyote utakavyokuwa katika uchamungu wako utakavyojitahidi katika uchamungu wako kutoweza kumshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wale masahaba walikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakajiona wao ni wachamungu zaidi hata mambo ya kuoa wakakataa wakasema sisi hatutooa tutakaa tumwabudu tu Allah tabaraka wa taala wengine wakasema sisi tutafunga hatutokula, tutafunga tu mchana usiku tutakuwa katika somo wala hatutokula. Wengine wakasema kwamba sisi tutasimama usiku kucha kufanya ibada. Yaani kana kwamba wamejiona wao wataka kufanya mambo zaidi hata kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaambia mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi ninakula ninafunga na kula ninalala na ninaswali na ninaoa wanawake sasa nyinyi mtajizuia kuyafanya mambo kama haya kujitia kwamba nyinyi ni wacha Mungu zaidi yangu la ana atqaku mimi ndio mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi utapata mtu katika hizi zama asema yeye amtaja Mwenyezi Mungu zaidi mpaka akajitafutia kitu cha kujitajia yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akachukua ile musabbaha tasbih, akasema ya kwamba mimi unajua namtaja Mungu zaidi, ndio maana na nachukua hii tasbih. Sasa wewe utamshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alikuwa akimtaja Mungu zaidi, mbona akushika hayo? Kwa hiyo tunapata Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndio mcha Mungu zaidi kuliko yeyote wa alamakum billah na ndio mjuzi zaidi katika hii dini kumjua Mwenyezi Mungu zaidi kuliko sisi yeye ndo amjua Mwenyezi Mungu katika majina yake katika sifa zake katika vitendo vyake amjua Mungu zaidi kuliko kuliko sisi hii hadithi inaonyesha annahu sallallahu alaihi wasallam kana lahu min alijtihadi fi taqwa ma la yakunu fi ghairi ya kwamba mtume alikuwa na jitihadi alikuwa na bidii katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bidii ambayo haipatikani kwa mtu yoyote vile vile annahu sallallahu alayhi wasallama a'lamu billahi min ghairi yeye amjua Mungu zaidi kuliko mtu yoyote fi asma'ihi katika majina yake wa sifati sifa zake Allah wa af'alihi vitendo vyake Allah tabaraka wa taala وأحكام حكم الله تبارك وتعالى وعظمته وتكف الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الجلال نيالي أمبايو أن استحقي الله تقبانا نوشكوف والإكرام والإعظام لأنه رآه بفؤاده مرتين sababu Rasulullah sallallahu صلى wasallam alimuona Allah kwa moyo wake kwa kifua chake mara mbili. Kwa hiyo si atakuwa anamjua Allah zaidi. masala ya mtume kumwona Allah kwa macho yake ulama wamekhtalifiana katika hili wamekhtalifiana katika hilo lakini kauli ambayo ina nguvu ambayo tunashikilia sisi ahli sunnati wal jamaa ni kwamba alimuona Allah kwa moyo wake alimuona Allah kwa nini kwa, kwa moyo wake fa huwa a'lam bi maslahatika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeye anajua maslahi yako zaidi minka kuliko wewe ndio maana akakufundisha hili lizuri lifanye hili libaya liwache Mtume sallallahu alayhi wasallam utapata katika hadithi ya dhubab ile hadithi ya nzi idha waqa'a adh-dhubab fi sharabi ahadikum falyaghmisuhu fa inna fi ihda janahihi daun wa fi ukhra dawa. Pindi anapoingia nzi katika kinywaji chako, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fanye nini? Umzamishe. Hakika katika bawa lake moja kuna ugonjwa na lile lingine kuna nini? Kuna dawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alijua maslahi ni kumzamisha yule nzi kisha ukamtoa ukaendelea kunywa kinywaji chako Leo hii atokea mtu ajifanya yeye ni mjuzi zaidi kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallama, asema ya kwamba huu ni uchafu. Itakuwaje mchukue nzi umzamite katika kinywaji, alafu umtoe uendelee kunywa ile chai, umwage yote? Juzi juzi tu huyu bwana amefariki, alikuwa akijulikana kama ni alimu mkubwa wa firqatul ikhwan asema yeye ni mjuzi zaidi kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba itakuwaje mtu kwenzi umzamishe katika kinywaji alafu huyu haingie kilini yeye katika akili yake haimki hai, hai, hai kwamba ni jambo la sawa lakini bwana mtume sallallahu alaihi wasallama ni mjuzi zaidi kuliko wewe ndio maana akasema zamisha mtoe kunywa wala usiogope kwa sababu pale pale ndani ya ya yule nzi katika bawa lake moja kuna dawa pale lile lingine la uchafu maradhi kwa hiyo akiingia yeye ataingia kiubavu ki, ki mmoja katika kile kinywaji chako sasa ukimzamisha na lile lingine umepata dawa lakini mtu anakuja anakuambia huu ni mchafu wewe ni, ni, ni juzi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka useme kwamba huu ni uchafu kwa sababu ya sayansi zako ulizozisoma ambazo hazimjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala eh manake mambo ya sayansi mengine ni udanganyifu danganyifu wamekwenda mpaka wakawa wao hawaamini kwamba kuna Mungu jalla jalala lakini sisi tunaamini ya kwamba yale aliyosema Mtume Muhammad SAW alaihi ndio maslahi kwetu sisi, na tutafata hayo hata kama hayaingii akilini, hata kama hayaingii nini akilini. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua maslahi yako kuliko wewe, ndio maana akakuelekeza hili zuri fanya, hili baya wacha na katika hadithi nyingine imepokewa na Ibn Umar radhiallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema innahu lam yakun nabiyyun qabli hakukuwa na nabii kabla yangu illa kana haqqan alayhi isipokuwa ilikuwa ni haki kwake yeye huyo nabii aliyekuwa baada ya mtume sallallahu wa sallam kina Musa kina Isa kina nani ayadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum awaonyeshe umma wake ile khairi ambayo alikuwa anaijua wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum na awahofishe na awahadharishe na ile shari ambayo anayojua kwa wao ni kwamba kila mtume alikuwa akiwaambia watu wao lile jambo la kheri na lile jambo la shari alikuwa akiwafanya nini akiwakataza wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyataha afiyatuha fi awwaliha na kwamba umma wenu huu umejaliwa salama yake ni kwa wale kwa ule mwanzo wake salama ya umma huu ni kufata wale wa mwanzo ambao ni mtume na maswahaba zake vile vile katika hadithi hii tunapata ya kwamba ikiwa kila mtume aliyepita aliweza kuwafahamisha watu wake mambo yale ya kheri ambayo ni manufaa kwa wao na akawakataza watu wake mambo ambayo ni ya shari hayana maslahi kwa wao itakuwaje mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwe yeye hakuambia umati wake mambo ambayo yana kwa wao na awakataze mambo ambayo yanashari kwa wao bila shaka mtume alibainisha kila kitu lile jambo ambalo la khairi kwako wewe mtume sallallahu alayhi wasallama amelibainisha sasa itakuwaje mtu aje leo pia aseme jambo ambalo katika hii dini hakulisema mtume sallallahu alayhi wasallam alafu aseme hili la maslahi katika dini hili lizuri halina neno kufanya ni njia ya kufanya dawa kama vile tunavyoona mambo mengi yamezuliwa huko ni kumkosoa bwana mtume sallallahu alaihi wasallama kama kwamba yeye hakuyafundisha yote yale yanayofuata katika nini katika dini ni kumkosoa mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile anavyosema al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yoyote atakayezua katika dini faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallama khana fi iblaghi risalatihi ukizua katika dini utakuwa umedai ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya khiana katika kuifikisha hii dini na maanisha kufikisha yote alifikisha nini nusu kwa hiyo wewe unamkamilishia sasa kwa ule ujuzi wako ambao ni ujuzi wa kijinga kabisa sasa wewe unakuja kumkamilishia mtume ma min nabiyyin illa dalla ala qaumihi ma huwa khairun lahum Hakuna nabii isipokuwa aliwaeleza watu wake lile jambo ambalo lina kheri kwao. Kwa Mtume Muhammad SAW alieleza yale yote ambayo yana kheri kwetu sisi, Mtume ameshaeleza katika hii dini, wala hakuna haja ya kuzidisha na kuengeza, kwa sababu hapo tutakuwa tunakukosoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na vile vile mambo ya shari pia ameelezea kwamba hili lina shari, msifanye ameeleza mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yeye anajua zaidi katika dini kuliko nani kuliko kuliko sisi ndio maana akatueleza kila kitu katika dini hii hadithi ambayo tumeisoma ni kwamba mwisho mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ju'ila afiyataha usalama wa umma huu umejaliwa kuwa fi awwaliha kwa ule mwanzo wa umma huu. Mwanzo wa umma huu ni huko kwa maswahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tupate salama sisi ya kuepukana na mafitna ya dunia. Tunaona leo fitna zimejaa kabisa. Ili tupate salama ni turejee kwa wale waliokuwa zama za nani za Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba na wale tabi'i ili kupata salama yetu na hizi fitna anakuja huyu asema hivi bidhaa zimezidi na nini kuepukana na mambo kama haya tuangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam kina Abu Bakar kina Umar walifanya nini katika hii dini je hilo unalolifanya wewe walilifanya wao au wewe ni mjuzi zaidi kuliko Abu Bakar kuliko Umar kuliko Uthman kuliko, kuliko Ali mpaka uje ulete mambo ambayo hata hawa hawakuyafanya hata mtume hawa masahaba zake hawakuyafanya kwa hiyo ni kitu cha kuzingatia sana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye mjuzi wa hii dini kuliko sisi kwa hiyo kila jambo amelibainisha ameliweka wazi na hakuna yani vumbi vumbi ya kutokuona haki hakuna pazia ya kutokuona haki. Haki iko wazi, imeshabainishwa. Kilichobaki kwetu sisi ni kuipata ile haki. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batila warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah.